أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بهديه إلى يوم الجزاء والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم أهل إسلام مؤمن برادرلر أكا أكلر أفسنجلر qur'oni karim alloh taolo tarafidan bizlar uchun tanlab berilgan yo'l dasturi va rushdi hidoyat nuridir uning ulug' mo'jiza ekanligi asrlar davomida isbot bo'lib kelinayotgan muqaddas bir kitobdir har bir inson alloh taoloning kalomini sidqi dildan do'st tutsa hurmatini joyiga qo'yib o'qisa ya'ni komil tahorat bilan pok liboslarni kiyib qiblaga yuzlanib va qur'onni o'qishda sidqi dildan muhabbat bilan o'qisa qur'onni o'qib bo'lgach uni yopib yuqori joyga qo'ysa mana shu qur'onni tartibiga amal qilgan holatda o'qigan kishi qur'onda kelgan har bir hukmlarga amal qilsa qur'onda kelgan har bir qaytariqlardan qaytsa inshaalloh borgan sari aqli hidoyat nuridan jilo topadi uning fikrlari to'g'ri bo'lib zehnlari o'tkirlashadi yomon fikrlar uning hayolidan ketib oqibatda vujudi ezgulikka aylanadi barcha yomon amallardan beixtiyor uzoqlashadi bu amali baxti saodat kaliti bo'lib alloh taolo huzurida ulug' mukofotlarga ega bo'ladi ajdodlarimizdan bo'lgan yetuk va mashhur muhaddis abu abdulloh muhammad ibn ismoil al buxoriy rahmatullohi alayh jamlagan hadislaridan birida sarvari koinot payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamdan usmon ibn affon roziyallohu anhu shundoq deb rivoyat qiladilar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه rasululloh sollallohu alayhi vasallam darhaqiqat sizlarning eng afzallaringiz qur'oni karimni ta'lim olib ta'lim beruvchilaringizdir deb marhamat qildilar yana bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom termiziy rahmatullohi alayhi shundoq rivoyat qiladilar kimki allohning kalomidan bir harf o'qisa unga bir savob savob esa o'n barobar ko'paytirib yozilur alif lom mimni bir harf demayman balki alif bir harf lom bir harf mim bir harfdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu hadisda har bir Qur'on o'qiguvchi kishini o'qigan har bir harfiga 10 tadan savob olishligini marhamat qildilar. Payg'ambarimiz va vassalam yana bir hadis sharhlarida val amalu bit tajvidi fardu ayn li kulli man yaqra'ul Qur'an. Ya'ni Qur'on o'qigan har bir kishiga tajvidga amal qilish aynan farzdir deb marhamat qildilar. Ushbu hadisdan bilinadiki har bir musulmon kishilar Qur'onni tajvid qoidasi bilan o'qishligi farzi ayindir. Shuning uchun ham siz azizlarga tajvid qoidalari degan kitobdan ushbu tajvid darsligini taqdim etamiz. Ushbu berilayotgan darslarni bahol qudrat yot olib, Qur'onni ko'p o'qib, mana shu qoidalarni Qur'onga solib o'qishlikka harakat qiling. chunki arab tilida bir harfning o'zgarishligi bilan butunlay katta bir ma'no o'zgarib ketadi shuning uchun ham arab tilida harflarni har birini o'zini o'rni mahraji bor ana o'sha mahrajidan chiqarishlik kerak mana ba'zi bir kishilar arab tilini arab harflarini mahrajini yaxshi bilmagan holatda duo qiladilar duo qilganida o'ziga rahmat so'rayman deb azob so'rab qo'yishi mumkin yoki namoz o'qiguvchilar namozini durust bo'lishligi ham yoki fosil bo'lib ketib qolishligi ham mumkin mana shu harfni joyidan chiqarmasa demak namozning qabul bo'lishligi uchun ham mana shu tajvid qoidasi mana bu harflarni mahrajdan chiqarishlik shunchalar muhim hozir tajvid qoidalari kitobini sakkizinchi betidan birinchi darsdan boshlaymiz